บุ๊กทูสิบหกไซสตันฤดูและอากาศอ å r s t i ร์ r og vær นี่คือฤดู Dette er årstidene ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน บอร์นซมเรนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว hösten o อวินเท e r e n ฤดูร้อนอากาศร้อน s o ร m e r e n är varm พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน om s ม m m e r e n skinner sola ร้อน ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น Om sommeren går vi gjerne tur. ฤดูหนาวอากาศหนาว Vinteren er kald. ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก Om vinteren snør og regner det. ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Om vinteren blir vi gjerne hjemme. Nau. Det er kaldt. Fon gamlang tok. Det regner. Mi lom reng. Det blåser. Opp unn. Det er varmt. Dæt det er sol. ท้องฟ้าโปร่ง Det er fint. วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Hvordan er været i dag? วันนี้อากาศหนาว I dag er det kaldt. วันนี้อากาศอบอุ่น I dag er det varmt.